Gaztizkenoz esperientzia bat. Eta egunkuan alferkeri sozialaz mintzatuko gia edo taldin hau herrago giela jakasten dian esperientzia da. Eta ez gia mekanismo hortaz aia gintian dien politikaiak gizartia auher bezala tratzatzen dielaik. Eh? Robert Zajong, psikologoak du hau teorizatu mila behatzen eta hiuntan hogeita bostan, hunen abea pertsona baten eraginkortarzuna edo efikazitatia tipiagoa da taldin aidelaik, bea aidelaik beno belin den logika da, taldin aigelaik badakigu emaitz hobeago bat ukanen dugula bea bagina beno. Horin hortan eta besten gainen pausatzez, taldeko pertsona bakotsak esfortzu gutiago hornitzen du. Hunen frogatzeko Kravitz eta Martinen esperientzia bat iPad dezagun. Mila bedatzen talautan hogeita seian gia. Esperimentatier, galteginen eh, galtegiten die, soka baten tiatzia, eta bakotxen indara neurtuko die dinamo metro batekin. Esperimentatiek soka hau tiatuko die bakarka, zazpinaka edo hamalaueko talde batetan. Emaitzak aski simple dia esperimentatiak bea dielaik sokantiatzen bataz bestekun lautan hogeita 6 kiloko indarra badu. Aldi zazpinaka higanazten dielaik esperimentati bakotsaen indarra apaltzen da batazbestekun, hiuntan hogeita bost kilo baizik espeitu tietiatzen eta hamalaueko talde batetan hiuntan hogeita bat kilo. Beste esperientzia bat eginik izan da hunen frogatzeko, Jackson eta Williamsek mila behatzen eta lautan hogeita bostan, neurtu die esperimentatien salhetar zuna ordenagailu batetan den labirento batetik elkitzeko. Esperimentatien erdiai heraiten zen bea ziela hunen egiteko, egia zena, eta beste erdiai usteazten zen, hen emaitza besten emaitzaekin batuik izanen zela. Eta pentsa zehagitu zen, ebe bea egiten aizienak edo aiziela uste zienek, bestik beno hanitxese salheago egin die. Ordin pentsa, Behar bada, dagun aldin, zien laguna egalteiten duziela ikziekin lasterkatzia, motibatzen balin badue, balin ba performantziak hestia halakuak izanen. Mo eta segidan erraiteko, eh? ez du horrek eran nahi, ez dela untsa taldin lan egitia. Talde ba lan batek, denboa habo ezartzen balin badue, idei hobeaguak eta eklektikoaguak hartzen dutu, Euskutan osoaguak ebai, hau dela efektu hau ezagutzez, beheragina tipitzen ahal gynuike, eh? ez bagia taldeki den gain hainbeste pautsatzen. Aste 10 eskpedientzia bat.